I spomenuli smo u tom smislu hadis Ebu Hureyre u kome je poslanik sallallahu navodno rekao a, ili je ovaj, a, kazao ja sam bio prvi poslanik a, kada je u pitanju stvaranje, a zadnji poslanik kada je u pitanju njegovo slanje ili njegov izlazak a, pred ljude, pa smo spominjali ovaj hadis i govorili nešto o njegovom lancu prenosilaca i onome što su učenjaci kazali vez s tim. A, od dokaza kojim dokazuju, a, kojim ova skupina a, dokazuje da je poslanik sa osnovne prvo stvorenje, jeste hadis Ebu Horeire u kome stoji da je upitan poslanik sa osnovne o Allahu poslaniče, kada si zadužen poslanstvom? Pa je rekao, kaže, zadužen sam poslanstvom, a Adem između duše i tijela. Adem između duše i tijela. Znači nije još bio Adem šta? Nije bilo potpunjeno njegovo šta? Stvaranje u potpunosti, a već je tad poslanik, sam bio zadužen, znači, e, s poslanstvom. I došlo je u hadisu Mejsare, radijallahu ta'ala anhu, da je Pa rekao Allahu poslaniće, kad si bio poslanik? Kaže, bio sam poslanik, a Adem je bio između duše i tijela. Adem je bio između duše i tijela. I došao hadisu od Bada ibn Sari, radi Allahu ta'ala anhu, a, da je poslanik, sam rekao, kaže, ja sam kod Allaha bio posljednji poslanik, dok je Adem bio još uvijek na tlu kao zemlja, kao blato. I imamo u ovome kontekstu više hadisa. Ima u ovome kontekstu više hadisa. Da li su ovi hadisi vjerodostojni? Razilaženje među šunjacima. Ima oni koji su prihvatili, ima oni koji su odbacili. Ove hadise, uglavnom šeh Albani je prihvatio dosta ovih hadisa u ovom kontekstu znači ovaj a, koji govore o jeli, ovoj tematici. I kažu hadisi ukazuju šta da je poslanik sa osrame. Bio i prije Adema da je bio i prije Adema. Međutim, hadisi u stvarnosti ne ukazuju na to. Hadisi u stvarnosti ne ukazuju šta? Na tu činjenicu. Nego ovdje je znači potvrđeno poslanstvo Resulullah s.a.v. onoga momenta kada šta? Iziđe pred ljude, odnosno kada bude zadužen objavom, kada bude zadužen prenošenjem, kada dobije poslanicu a ne, ne, a ne prije toga. Kako je došlo u Adisa Abdullah ibn Amr ibn Asa kod muslima u sahihu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Allah je zapisao odredbu njegovih stvorenja prije nego što je stvorio nebesa i zemlju na 50.000 godina. Je li tada zapisano da je poslanik, sallallahu sa osnovim poslanik? Definitivno. Zapisano je da ćete vi ovdje sjediti to večeras. I to je sve zapisano. Ništa u knjizi nije propušteno ovaj u onome što uzvišeni Allah zapisao, je tako? I što je odredio ovaj ljudima. Pa je to bilo, znači hadisi ukazuju da je poslanik bio poslanik, da je određeno mu da će biti poslanik i prije stvaranja Adema, definitivno, i prije stvaranja nebesa i zemlje. Za 50.000 godina a, određene su mnogo sitnije stvari, da ne bude tako jedna velika, a, a, krucijalna, stvar, odnosno pitanje određeno, a to je slanje Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. I došao od iskod imama Ebu Dauda i Kutirmizije od Bada ibn Samita da je poslanik, sallallahu sam rekao, prvo što je uzvišeni Allah stvorio je olovka. Pa je rekao, piši. Pa je kazala olovka, šta da pišem? Pero je kazalo, šta da pišem? Gospodar kaže, <clears throat> piši odredbe ljudi za sudnjega dana. Pa je prvo uzvišeni Allah stvorio šta? Olovku. Je li olovka prvo stvorenje? Razilaženje među nama. Razilaženje. Šehol Islam Ibn Taymi odabro da je ovaj, da olovka nije prvo razilaženje, da nije prvo, prvo stvorenje. Jer da li je prvo arš stvoren prije olovke ili nije, jer je to najveće Allahovo stvorenje. Razilaženje. Uglavnom, argument imaju s jedne i s druge strane, Ovdje se kaže u hadisu šta? Prvo što je Allah stvorio je olovka. I to koriste učinjaci koji kažu da je olovka prvo Allah stvorenje. Odnosno pero i rečeno mu je piši. Pa je to pero zapisalo Allahovom naredbom, njegovom odredbom, sve što će biti do sudnjega dana i između toga je zapisan ko? Naš poslanik sa osram da je vjerovjesnik, je li tako? Da je najbolji poslanik i odobrani je li, vjerovjesnik. Pa je čovjek ovaj uh, vezan za svoj svoju odredbu, za svoj kader, pa tako i poslanik sa osram, a to mu je određeno, znači da će biti da će biti, jeli, poslanik. Je čovjek ponekad radi djela džen, srnika dženeta, dok ne bude izbred njega dženeta koliko? A, pol metra. Dok ne bude blizu, podlaktica između njega i dženeta. I pretekne ga knjiga, ono što je šta zapisano, ili u knjizi. Ponekad radi djela, je tako, koja se čine ljudima da su to djela dženetlija, a u stvari nije. Pa ga pretekne ono što mu je zapisano pa je čovjek vezan znači za svoju odredbu. Pa određivanje nečega u levhi mahfuzu ne znači nikako da se to šta tog momenta i desilo. Da se to tog momenta šta desilo. Onda svako može, sve što mu se desi, kaže ovo se je desilo prije 50.000 godina. Ne, prije 50.000 godina je određeno da će se šta desiti, jel tako? naravno ovim ne smijemo pravdati, mi jel, pravdamo svoje propuste i svoj, svoj nemar kaderom. To, to je jasno. To, to ne moramo sad objašnjavati, ali tako. Ali ne možemo kazati to se je tad desilo. Ne. Tada je bilo zapisano, a dešava se kad uzvišenje Allah hoće da se to desi. Pa je jedno kader, a drugo je dešavanje i, i ovaj, a, ako smijem kazati, realizacija tog kadera ili, ili ovaj dešavanje, izbivanje koje, E, onoga ili što je uzvišen Allah te barake od tada zapisao. Tako da je dokazivati ovim argumentima neispravno. I kad bi ovi hadisi bili vjerodostojni, kako kaže šeha Albani, rahimahullahu ta'ala, a on je velikan hadijske nauke ovoga vremena, ovaj, i imaju različite putevi i u različitim hadijskim zvijekama su zabilježeni i tako dalje. Međutim, ne ukazuje to, ne ukazuje to znači nikako da je poslanik Osaleme stvoren prije Adema i da je on bio poslanik prije Adema, i slično tome. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِمَ الْكِتَابُ وَالْإِيمَانِ Uzvišen je Allah za poslanika, kaže sa osam, nisi znao šta je kitab, nisi znao šta je iman. Pa ti je to onda uzvišen je Allah objavio, tako? Nisi znao šta je to to nije, znači, to je bila za tebe nepoznanica, pa da je poslanik, ali sam bio tad poslanik, ne bi mu to bilo šta. Ali je određen da bude Poslanik tako je, znači, zapisano. Može se ovako tumačiti. Pa može, da može, danas se može tumačiti kako. Tamo kad čuju predavanje od Daje, kaže, ja kaže, danas svako može vjeru tumačiti. Daje, priča nešto govori, ovako gledam tamo, kad mi neko pošle, ne ulazim te komentare, ne znam ovaj, šta se dešava. Međutim, kaže, kaže danas svako vjeru može tumačiti. Jeste u pravu su. Baš upravo tako. Dobro, ima rivajet kod imama Ibn Hibana koji podržava ovo tumačenje. Jedan rivajet, jedna verzija. Zato je jako bito sakupljanje šta? Rašti verzije hadisa. Jednog hadisa, rašte verzije. Iako ima drugi hadisa, svakako koji govore na tu tematiku, treba ih sakupiti. Međutim, verzije jednog hadisa su posebno bitne, jer one su, one su u tom pogledu daju puno, puno svjetlo. I ne znam da se danas više neko bavio s otimo šeha Albanija. On kad dođe jedan hadis, on ga, on ga sa svi mogućih puteva sakupi, kaže kod ovoga je došao dodatak i onda to stavlja ovako u, u, one, u zagrade i reda ih ovaj, te dodatke. I imao je prigovora zbog toga. Kažu, to nije hadis. To je šta? Spajanje različitih hadisa, to je sad novi hadis na takav način. Ali šejh nije to radio da bi napravio novi hadis i dati ti ne znaš. On tebi stavio u, u zagradu i kaže ovaj dodatak je kod imama Nesaije u Djelan Gušteva. Ovaj dodatak je došao kod Ibn Đaruda u njegovu Djelan Munteka. Ovaj dodatak je došao kod imama Ahmeda. Ovaj, znači kaže ti ja ja sam tebi sakupio jedan hadisa više puteva, ali hadis nije u ovoj formi. Nego sam ti, znači, hoću da ti, da, da ti dam pravu predstavu šta hadisa, znači sa svim putima kako došao i kako, kako izgledao, jer, jer jedan hadis pojašnjava tako drugi, odnosno jedan njegov put pojašnjava drugi. Ovaj rivajet kod Ibn Hibana kaže, ir, od Ibn Ibn Sarije kaže, kaže, ja sam kod Allaha zapisan kao posljednji poslanik dok je Adem, ali se bio još uvijek zemlje. Šta, ja sam kod Allaha mektubun, za, za, zabilježen, zapisan kao poslanik. Pa to ukazuje se radi o čemu? A? U čemu se radi, momci? U kaderu. E, baš tako, o kaderu se radi. To se radi, znači, o kaderu, da je, da je ovaj, a, uzvišenje Allah zađer odredio poslaniku, sal sveme, a nije ga u to vrijeme stvorio, niti je poslanik, sal sveme, u to vrijeme, jeli, niti je u to vrijeme bio. A, isto tako, rivajet, uh, bio sam poslanik a Adem između vode i zemlje, između vode i blata, oni kazati, među vode i blata. Ovaj rivajet nema nikakve osnove. Ovaj rivajet, ovaj, a, došlo je između duše i tijela. Ali između vode i blata, taj rivajet nema, niti ga iko, niti ga iko zabilježio od poznati, znači, prenosilaca, niti postoji, šehol sam kaže, on je batel taj hadis, to nema, ni, nigdje ga u knjigama nema, niti je ko bilo, niti je ko bilo, niti je to neko zabilježio. Kaže, u stvari, kaže, Adem nikada nije bio u tom stanju. Adem nikada nije ni bio u tom stanju, kaže, a, jer ga je uzvišen, Allah zelo stvorio od zemlje, potom to pomiješao vodom, pa je to bilo znači blato, potom ostavio kad je to nije sasušilo, pa je bila sasušena i lovača, pa je tako znači stvoren Adem, a nije, kaže da je rekao između vode i zemlje, kaže, bilo bi bliže nego između vode i šta? I blata to je kad se odgovara rivajete, ali rivajete ako nisu zabilježeni, znači nigdje nemaju lanaca prenosilaca, nema potrebe na njih odgovarati. Dovoljno je znači spomenuti ga i kazati nema lanca prenosilaca. Nema lanca prenosilaca, znači nema nikakve vrijednosti. Ni za što se ne može koristiti. Osim da se ukaže da je slab, samo radi toga se smije spomenuti da se ukaže da je u stvari laž bolje kazati ili da je hadis apokrifan. Isto tako, tvrdnja da je poslanik, sallallahu sallam, stvoren od Allahovog sjeta. Šta da je? Stvoren poslanik od čega? Od Allahovog sjeta. Od najvećih, najvrijednijih, najljepših ibadeta je voljeti poslanika sa osam i iskazivati svoju ljubav prema njemu i njegovom sunnetu i slijedjenju, a srčano ga voljeti svojim srcem, više od ostali svi ljudi i slijed njegov sunnet. To je najljepši, najvredniji ibadeta koji mogu biti. Međutim, kad se taj ibadet, ovaj, kad iziđe van okvira dini islama, i kad mu se daju pa nekakve zapisalo, emotivne ovaj, dimenzije, ma ovaj nas konkurenciju nam pravi. <laughs> Nećeš. Dobro, neće više. <clears throat> Hvala. Ništa ne smeta. Hvala spoživio. Kada se da dimenzija koja nije šerijatska, nego je dimenzija emotivna, pa onda posla pripisu, šta god pripišeš poslaniku, i ja čuj, i, i pejgamber, ali sam stvoren od Allahovog nura. To je znači ovaj izlazak van okvira onoga čime je došao poslanik, sallallahu sallam. Ima li za to dokaz? Ima dokaz. Ima dokaz hadis koga bi Abdul Razak u svom sanefu. Kaže Abdul u svom sanefu prenosi ga lance proslaca od Džabira ibn Abdullah ibn Sarija da je upitao poslanika, sa se kaže Allah poslanik kaže majkom i ocem te iskupljuje. Reci mi, kaže Allah poslaniče, šta je prvo stvoreno? Kaže, o Džabire, kaže, prvo što je Allah stvorio, jeste, kaže, svjetlo tvoga poslanika, stvorio ga je od svoga svjetla. Svjetlo tvoga poslanika, od svoga svjetla ga je kad je stvorio. Pa je kaže dao da to svjetlo se kreće Allahovom voljom kuda je on htio. Svjetlo koga? Poslanika, zato kreće se Allahovom voljom kuda Allah uzvišeni hoće. Kaže, u to vrijeme nije bilo ni levje mahfuza, nije bilo ni olovke, nije u to vrijeme bilo ni, ni dženneta, ni džehennema, nije bilo ni meleka, nije bilo ni uh, nebesa, nije bilo ni, ni zemlje, nije bilo ni sunca, ni mjeseca, ni ljudi, ni džina. Znači nije bilo ništa. Pa kaže, kad je uzvišen Allah htio da stvara stvorenja, onda je to, kaže, moje svjetlo podijelio na četiri dijela. <clears throat> podijelio je to svjetlo na četiri dijela. Iz, od prvog je stvorio olovku. Od drugog je stvorio levih mahfuz, od trećeg je stvorio arš, A četvrti je dio podijelio na četiri dijela. Pa je od prvog dijela <clears throat> stvorio a, meleke koji nose arš. Od drugog dijela je stvorio kursi, od trećeg dijela je stvorio ostale meleke, a četvrti dio opet podijelio na četiri dijela. Pa je od prvog dijela stvorio nebesa, od drugog zemlju, od trećeg džennet, i džehennem. I tako dalje. Pa je opet podijelio četvrti, pa je udružen, znači, hadisu, pa kaže poslanik sa osaleme, kaže pa su i arš, i kursi, i, i, i, e, i džennet, a, da su to, kaže, od moga svjetla, i sunce, i sazježdja, znači sve što ima, to je od moga svjetla, i razum, i, i, i a, duše poslanika su od moga svjetla, i vjerovjesnika, i a, e, setni i dobri ljudi, to je sve od moga svjetla. Tako došlo u hadisu, hadisu. Ovdje se kaže stvorio od, od moga svjetla, kaže svojom rivajetu, džennet i džehennem. U rivajetu. Što ukazuje šta da je rivajet? Otako, kanje je upitan. Od poslanikovog svjetla stvorio je šta? Džehennem. Poslanik je poslan kao milost ljudima. I sve što je spomenuto, spomenuto je ono što je lijepo i korisno stvoreno a od jedan ispade i džehennem. A u drugom ovom ne, ne spominje se dijelu džehennem. Pa ukazuje se onaj koji je ovo pričao, tako da je, ovaj, da je, da ga je prenijelo. Kada je govorio. A tako, nije, nije džehennem stvoren od nura poslanika Muhammeda. To nije pohvala poslaniku, nije oko, ne može to nikako protumaš kao pohvalu. To se može protumaš kao pohvala. Tako da je, i pored toga ovaj vajt nije zabilježen kada je Abdurazaka u Musanefu toga neki pripisuju Abdurazak, njega nema u Musanefa Abdurazaka. Abdurazak Musanefa 11 tu ima u 11 tomova je štampan, nigdje nema zabilježnog u toj knjizi. Nego je to neko pripisao, samo tako, moraš, moraš ga negdje pripisati, ne možeš ga okačiti da negdje tako, tako, si, ni, ni tamo nima. Pa Hajmo ga pripisne. Tako imate hadisa tamo kruže. Po, hadis dođe, ne može biti čudniji na zemlji, kaže Buharija. Može biti da je Buharija ga zabilježio u svojoj velikoj historiji. Nije isključeno ili u srednjoj, ili u maloj. Nije isključeno da ga zabilježio. Da ne kažemo Adelbu Mufredu, hadise koje je bilježio. Uglavnom, ovaj, poznati hadisi, iako ima dajiv predanja, međutim, nisu tako čudna. I kaže Buharija bilježio. I e, mi kad kažemo bilježi Buharija, odma se misli na šta? Na sahih. To ti je zabranjeno kad bilježi Buharija u velikoj svojoj povijesti i kažeš bilježi Buharija i prešutiš gdje bilježi. To je zabranjeno. To je neispravno. To je, to je obmana. Kad se kaže Buharija, zna se na što se misli. A ako je u drugoj knjizi, ako je u Edebul Mufred, kažeš bilježi Buharija u Mufredu. Jer ako staviš bilježi Buharija u Edebu, El Edebu ima, on ima, on ima pogled, El Edebu svojom sahih, popet pa neko misli da je šta? Pa moraš staviti u Mufredu. Ili u Edebul Mufredu, i slično tome. Tako da se pripisuju hadisi, autorima nigdje ispomenu nisu. Tako je ovaj hadis ovaj pripisuje s Abdurezakom, međutim njega nema kod Abdurezaka i zato su mnogi islamski učenjaci kategorički znači, odbacili ovaj hadis i ocijenili ga kao ništavno predanje. I došlo je u drugom hadisu, navodi da je <clears throat> Ali radijallahu ta'ala da rekao, kaže poslanik sa osrme, bio sam <clears throat> svjetlo ispred moga gospodara prije nego što je stvorio Adema na 14.000 godina. Znači, svjetlo je poslanika stvoreno šta prije, a dis nikakve ostane, batil. I zato, ovaj da, stvarno se Allah smilo našoj ulemi, koji su pisali knjige o lažnim hadisima. Pa dobro, ulemo islama, Allah vam se smilo, imate li, imate li vi bitniju zadaću od te da pišete nam lažne hadise? Ne, ne, oni su znali šta nam trebaju pisati, da ti pojasni šta je laž i šta je pripisano poslaniku, sal a ne postoji u dini islamu. Pa koliko su posvetli vjerodostojnim hadisima, ništa manje nisu bili nemani po pitanju slabih hadisa da ukažu jer izvor i bidata, i, i, i, i e, izmišljotina, i bajki, i nekak, naćete u, u mnogo slučajeva u lažnim i neispravnim hadisima. Tako da, ovaj, su pojasnili, znači, o kakvim se hadisima, znači, radi hadis ili ga nema nigdje, ili se je nekada pojavio u petom iđeskom stoljeću, u šestom. Prošli hadijski učenja koji su bilježili hadise od imama Malika, nadalje, pa do Rezaka, pa ne znam, Ibn Ebi Šejbe, pa, pa Sabirača Sunena, pa Buharije, Muslima, pa dolazi Ibn Huzeime, Ibn Hibban. U tom vremenu je bio i primjeni Bezari, imam e, ovaj, Nesaj, jeli, I, I nakon toga, kako dole, i onda tekst to pojavi, bilježi ga neko tamo u petom hiđanskom stoljeću, nekakvoj sporednoj hadijskoj zbirci, malo ko da je čuo za nje, od uleme, a ne kažemo od... I pojavi se hadis. Taj hadis, na njemu je 300 upitnika. Pa su učenjaci, znači, to pojašnjavali. I govorili, znači, o tome. Tako da poslanik, ali sam znači ova tvrdnja da je stvoren od svjetlosti, ne stoji. I to je neispravno i za to znači nema, nema dokaza nema dokaza da je poslanik sa osvijem znači stvoren od svjetlosti. Pa su hadiši, hadisi koji se navode jeli, u tom, tom kontekstu neispravni i lažni nisu potvrđeni od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. pokušava se to dokazivati isto tako ovaj kad jaje kuminar min Allahi nurun wa kitabu mubin došlo vam je ovaj od Allaha svjetlo i jasna knjiga ili uh, i ajit koji su u tom kontekstu međutim ništa se ne, ne govori što o svjetlo je o stvaranju poslanika sa osnovne i tako da je dokazivanje time dokazivanje nečim uh, uh, znači što, što na što dokazi nisu ukazali odnosno što nije ciljano prevasodno argumentima Imamo isto tako pitanje što se zove uh, El Haqika El Muhammedije. E, stvarnost Muhammedova. Stvarnost poslanika, sa osam, njegova stvarnost. A to je <clears throat> šta ciljaju oni koji kažu stvarnost poslanika, sa osam. Šta je tu njegova stvarnost? Njegova stvarnost je znači, nešto što mi ono što vidimo nije to to. Ima tu nešto iza svega toga što mi ne znamo. A šta je to nešto? Uglavnom kada kažu Haqika Muhammedije misle ovaj da, da je to da je to da je poslanik sa osreme stvoren od Allahovog bića da je on dio Allahovog bića što je znači nadaća u sibet i što udara znači u temelj monoteizma nakon toga nema više monoteizma ako je poslanik stvoren od, od ovaj ima pri nešto božansko to više znači bilo više ili manje to to izlazi znači iz okvira i nikako se može okviriti znači, e, u monoteizam. A poslanik je zaosem došao, jeli, pa da je on, kaže on je, on je veza između ljudi i šta? I gospodara. Aze, uđa. A to nije tako. Uzvišenje Allah kaže ovo, Ida se ibadi anni, fa inni karim. Uđibu dao te da'i i da Kada te upitaju moji robovi o meni, nije rekao, reci Muhammede, ja sam blizu. Jer to reci bi bilo šta? Kao posredništvo. Recimo, kao da je, ne bi bilo, međutim, moglo bi se razumjeti. Ne. Ako te upitaju robovi o mani, nije rekao reci, ne kaže, ja sam blizu. Znači, nemojte se nikome, meni se obraćajte direktno. U džibu dao je te daj i da dan, kada me, o, ja se odazijam, on me kome pozove. Ha. Odazijam se ome kom, ne treba nikako posredništvo. Tako da je ovaj a, ova tvrdnja da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. On jeste ali sa to selam posrednik u smislu prenošenja. Da nas pouči. Tako si i ti ako se naučio vjeru svoj posrednik između ovaj Allah i njegovog rovog smislu da ih povude, im kaže, da im dostavi što To, to posredništvo nije problematično. To, to zvore, tako. Ali da posredništvo nekakvo i da se ibadeti čine preko neko tako dalje, Pa to su činili, tako su se približavali ovaj uh, pagani, jel tako, gospodaro zržano preko, preko svojih kipova. Pa je zabranjeno, znači, uzimati nekoga za posrednika, uzvišen Allah, uh, eh, uh, eh, uzvišen Allah prima, znači, i badete od svojih robova direktno i to hoće od njih. Došlo u jednom rivajetu, da je Džibril se začudio kad je čuo od poslanika sa osim da uči Kur'an prije nego što mu ga objavi. Prije nego što objavi, ko poslanik uči Rivaju? Pa je rekao Džibril a.s. kako? Muhammede, kako ti to učiš prije što ti ja dostavim Kur'an? Kaže, o Džibril, kaže, kad drugi put bude se, kaže, objava dolazila tebi, da je meni dostaviš, kaže, digni zavijesu, digni zastor. Pa je Džibril, kada je, ali islam, kada je počela objava dolaz, digao zastor. Pa je vidio poslanika, sa sam, da njemu govori kura. Pa ga on onda dostavi poslaniku, sa sam. Kaže, o Mohamede, kaže, od tebe, tebi opet, o Mohamede. Tako, rivajet ne treba nikakav komentar. <laughs> To zna prodavač na pijaci da ga upitaš, kažeš, evo, ovaj, ja sam, imam čitav jedan, pročitao sam jedan, jedu hi, hića, jedan rivajet. Šta ti misliš o ome? Kazat će, to je, znači, najveći, oni naj, najveći stepeni oblici mogući, da tako, apokrifnih predanja, u, u, to treba tu srstati. Da je poslanik, sa osadem, bio i on objavljiva Džibrilu, govori, pa dobro, voli poslanika, sa osvijem na način živio kako je, kako uzvišen je Allah propisao. Voli ga više nego svoje djete i oca i majku, da. Ali nemoj pretjerivati u toj ljubavi. I nama je rekao, pa nemojte me uznosno hvaliti, kaže, kao što su joj tako eh, kršćani hvalili sine Meremina. Ja sam Allah urobi njegov poslanika. Pa nije znao, dođe mu čovjek, pita nešto, ne zna odgovor, nego dođe Džibril. Znači ode poslanik sa sam objavi Džibrilu, pa onda Džibril dođe njemu. <laughs> To je, to je ovaj, i onda najgore da se to pripiše kome. Evo, evo šta je u vašim knjigama stoji negdje. Ma nije to u knjigama, bola. To je ulema ukazala, upozorila na takve rivajete, da to niko zabilježio nije. Nego je to neko emotivno, onako je tako izmišljao a, na poslanika, sallallahu alaihi vseleme, pa spomenuo takve, jeli, takve, jeli, rivajete. I ovo je došlo od kasnije učenjaka, nije od ranije kastine, ne kaj učenjaka, pobožnjaka i slični njima, je tako? A učenjaci ovako ne govore. U svakom slučaju, a, ta el-Hakika, el-Muhamedije, oni kažu, on je a, e, stjecište i epicentar svega, sve se vrti oko poslanika sa osam. Na, na kalup kako, kako šije rade sa Huseinom i Alijom. Cijela se vjera vrti oko jednog čovjeka. Ne, tačno, poslanik je taj koji dostavlja. Međutim, ne možeš ti poslaniku sva pripisivati nešto što sebi, o sebi nikada nije kazao, niti je uh, rekao da je to i slično tome. Pa mislimo u tom smislu se vrti, tako da je, da, je, uh, da je pretjerivanje vezano za jednu osobu, znači, a kod nekih vidimo ovdje za poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kažu, on je u odnosu na svijet kao duša u odnosu na tijelo. Znači, tijelo bez duše šta? Ne, nema ništa. To je, to je za dženaze. Mejit. E takvo je i... Jeste, tačno. Poslanik je sa On je svjetlo za, za, za, za ljude. On je, on je došao sa svjetlom. On je naj, najbolje Allahovo stvorenje i tako dalje. Posebno mjesto ima u, u, u džennetu. Sve u redu. Međutim, ne može se kazati, jel tako, evo poslanika nema među nama, ali je došao sa svjetlom, ostaje svjetlo i otišao vratio svome gospodaru. A ono što mu je kod gospodara njegov, to mu je, kod gospodara njegov, to mu je sigurno bolje, ovaj, tamo mu je ljepše nego gdje je bio. U svakom slučaju, a, ovo, je, ovo su neispravne, znači tvrdnje, a, koje se prepisuju poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, isto tako da svi poslanici od njega uzimaju znanje i učenje, učeni, učenjaci, slično tome, To sve znači ovaj tvrdnje koje nemaju znači nikakve osnove. I to je sve poređenje, znači poređenje a svako poređenje e, poslanika sa osvim sa uzvišenim Allahom u bilo kom kontekstu je e, širk. Bez obzira što se radi o poslaniku, sa to je zabranjeno, to je strogo zabranjeno. A, I zato je došlo u hadisu da je zabranjeno čovjek šta da oponaša Allahovo, da crta i da oponaša Allahovo šta? stvorenje. će takvi imate najžešću kaznu na sudnjem šta? Da. Kaže Ibn Kajim, ako je tebi zabranjeno da oponašaš Allahovo stvaranje, pa ja ne crtam, ja zem bilah i tala gospodara, niti mogu to, niti, niti čovjek, ili tako, ima ikakvo puta i načina da, nego crtam njegovo stvorenje. Ne, za to zaslužiš najžešću kaznu. Pa kaže, šta je onda kad čovjek oponaša svoga šta gospodara, ili kaže da ima nešto od, od, od, od svoj stava gospodara i sl. tome. To je kudi kamo, kudi kamo opasnije, je tako? To je najgori oblika, znači, ovaj širka koji čovjek može da tako počiniti. <clears throat> Pa je poslanik sa osaname bio čovjek, nikada sebi nik, nije pripisao nešto od rububijeta ili, ili uh, tako svojstava uzvišenog Allaha za uđelu, a nego je znači govorio za sebe tako da je čovjek kao i ostali kao i ostali ljudi. Pa ova akida i ovo ubjeđenje je došlo sa strane. To nisu islamske knjige tako pisane, nego to je neko pokušao da ubaci u din islam, znači da ljudima pomuti njihovu vjeru, je tako ovaj, na ovaj način, u, jer ne možete da čovjeka pozovete direktno, otvoreno u, u širki, u nevjerstvo, on to neće prihvatiti. Ali kada ti to odradiš putem da veličaš poslanika sa osim i, i, i govoriš o njemu ono što, što ne smiješ govoriti, to onda slabe duše to mogu prihvatiti, ali tako je onda to može proći. Pa su ti putevi, znači, tu je to, to su ti emotivni, znači, pristupi, ali tako, kao što su pristupili šijema, ali tako, preko Ehlul Bejta. Ehlul Bejt, ko ne voli Ehlul Bejt, neka sebi traži din, ne, din mimo islama. Je li tako? Je nije tako? šta ćemo bilo? Ehlul Bejt ona? Poslanik mu ostavio dvije stvari. Šta nam je ostavio? Allahovu knjigu i Ehlul Bejt. I mi volimo Ehlul Bejt. Međutim, Ehlul Bejt u toj ljubavi ne treba pretjerivati. Tako da kod muslima u sahih, tako. I radijs kome kaže, ja ostavio sam moju knje, sunnet, kitab i sunnet, taj hadis je, on je kod malika, on, on je problematičan. Možda bi se mogu pojačati da dođe na stepen dobrog hadisa jedva, jedva, ako dođe. Ali hadis koji kaže, ostavio sam moju knjigu i Ehlul Bejt, tako, I ono što nas on prenijelo od Ehlul Bejta i znanje koje smo, međutim, to ne daje nam ni, ni u kom kontekstu pravo. Wallahi, sve Allaha da ne voliš Hasana i Husena, ja ne znam. Ne znam ovaj šta, šta na sudnjem danu može očekivati. Da ne voliš ovaj porodicu poslanika, sa osaname. Međutim, to nam ne daje nikako pravo da, da pretjerujemo toj ljubavi. Koliko god da volio ja Ibnu Abasa, Ebu Bekri je bolji od Ibnu Abasa i Omer je bolji od Ibnu Abasa. A volim Ibnu Abasa, on je od Ehlul Bejta. Međutim, umjerenost u svemu, odnosno slijedženje onoga što je, čime je došao poslanik sa osrem, to je najpreće. Dobro. Da li je poslanik sa osrem imao hlad? Kada hoda, da li imao hlad? Kad sunce grije. Indija nastupila, poslanik sa hoda, da li ima hlad? Ako se sokriti, Kažu neki poslanik sa osreme nije imao hlada nikako. Nije imao hlada. I u tom kontekstu kažu se razlikuju od ostali ljudi. I došao je hadis koga je zabilježio El Hakime Tirmizi od Zekvana radi Allahom, da je rekao kada bi poslanik sa osreme nije, nije mu se kaže vidio hlad kada bi bio na suncu i na mjesecu malo mjesec hlada. Čuj, stoji na mjesec, malo mjesec, pokazuje se hlad. Molim, sjena, pa dobro, ima iza, znači, hlad, nije hlad, je li tako, ali vidi se sjena iza njega, ostaje, to nije osjetano, definitivno. Kažu to poslanik, on nije imao nikada bi, znači, bio na suncu, nikada bila mjesečna, je li tako, kad je bedr, kad je 14. lunarne noći, kad je pun mjesec, ovaj, kažu, ne bi imao iza sebe nikako sjene. Ne bi imao hlada, misli se, hlad, mislim na sjenu, jel, ne, je, To mislim. I razliku između hlada i sjene. Ima razlika. Dobro, u redu, znači sjena, mislimo na tako, ona, pa eto, ovi kažu ima, a da im udovoljimo. <laughs> znači, a, sjena, ku se čovjek kreće i ona za njim, to kažu poslanik Mohamed Salom nije imao. I kažu, imamo mi hadis koji je dokazu u tom kontekstu hadis Zekvana da to nije imao, I imamo, kaže i drugi hadis od Ibnu Abasa da je rekao nije poslanik, on se imao sjenu a, kada bi bio na suncu. Kaže, naprotiv, kada bi se on pojavio, njegovo svjetlo bi nadječalo svjetlo sunca. Njegovo svjetlo bi nadječalo svjetlo sunca. I, a kada bi se pojavio, ne vidi, ima bakle okačena tako, ovaj njegova svjetlost bi naravno nadječala tu svjetlost. Znači ta svjetlost bi otišla nekako u sjenu, nema je. Tako, kad se pojavi poslanik. U kod imama Al-Hakima Tirmizi, on je ovdje ono sul, samo on to zabilježio tu predaju. Ima Abdurrahman ibn Kajs al-Basri i kažu za njega Ebu Zura Razi ibn Mehdi i drugi da je bio lažu. Taman, tako se i poklapa. Znači, bio je eh, lažo, a i znači nije prenešeno nigdje u hadisima to što se pripisuje znači ovdje. Kaže šehe Ibn Semin da je, da je to bilo upravo na takav način kaže to bi bilo prenešeno i to bi ljudi prenijeli uh, mutevatir putima, to je bilo veliki šta? Veliki događaj je bilo. Veliki događaj je to, to bi bilo. Ovaj, pa kaže to bilo prenešeno nama i razostavnim putevima. Naprotiv, kaže Ajša bi, kaže po noći, kada bi poslanik klanjao, ona bi kružila noge. Kada bi on pošao na seždu, on bi joj dotakao, pa bi ona pokupila noge. I tako će. I kaže Ajša na kraju hadisa, a u to vrijeme nije u kućama bilo svjetiljke. Pa ne Ajša spomnjela svjetiljke da je, je tako? A to hadis je kod Buhari i kod muslima. Pa A, ta tvrdnja, znači, isto tako je vezana, znači, za a, hadise koji nemaju, znači, osnove. Koji, ili, ili je batil hadis, ili nikako nema lanca prenosilaca i slično, i slično tome. I došlo je u hadisima da je poslanik Salosaleme boravio u hladu. A ima li korist boraviti u hladu ako nema hlada? Jer je on, znači, to nema više hlada. Pa je poslanik boravio u hadisku, ako došao od Isu, Enesa, ebu, odlazio u Bejru Ha, u vrt, kod Ebu Talhe, tu je sjedio u hladu, boravio, pio hladnu vodu. Došao je kod Hababa, od Hababa Ibn Lareta, kod Buharije, da je poslanik ležao u hladu Kjabe, stavio bi sebi svoju ono, džube pod glavu, kao jastu. I došlo je u drugim hadisima, jeli, došao je taj smisao i to značenje. Pa je poslanik Falsalem je bio kao i drugi ljudi po pitanju sunca. Sunce, ili ga uznemiravalo sunce. Jest, bilo je hadis kod muslima u sahihu da je poslanik da su, da su bili na put pa da su prespavali saba. Pa da je prvi ko se probudio poslanik i probudila ga je sunce udarlo mu leđa. Pa kao uznemiravalo sunce. Znači, uznemiravalo u isto kažemo, je tako, da čovjek, sunce je korisno svakako, međutim, je tako, biti na suncu po, po ovaj, du, duži vremenski period, je tako, to je poslaniku, sa osnovno, bilo tako nelagodno kao i ostalim, kao i ostalim ljudima. Iako je bio izdrživ tjelesno, međutim, je tako, ovaj, što, što eh, negira ovu činjenicu o kojoj govorim. Pa je, da je to bilo zaista tako, onda bi to bilo veliki dokaza i znakova kao što je poslanik sam pokazao Salmanu al Farisiju, pokazao e, pečat poslanstva na svojim leđima. Ovo bi bilo možda od još upečatljiviji znači dokaza njegovog poslanstva, sallallahu alaihi wa sallam. I kada, je, e, kada su išli u Hidžru, što kod Buhari i kod muslima, kada je Ebu Bekr rekao, kaže, govoreći Azibu, ocu Bera, Bera ibn Aziba, govoreći mu Hidži, kaže, došli smo kaže, do jednog kamena, kaže, ispod njega je bio hlad, nije ni sa jedne strane doprilo sunce. Nije nikuda, ni, ni kroz granje, ni kroz šiblje, nego, nego je tu bio, pa je poslanik, pa samo kaže, tu ja pripremio svojim rukama, znači, kaže, jel tako, teren e, i mjesto gdje se spad, kaže, pa je legao da odmori. Pa je poslanik, znači, ležao, odmarao, znači, u hladu, kao i ostali, jeli, ljudi, kaže Džabir, kako je došlo u Buhari kod muslima, kaže, kad bi bili na putu, kaže, vidjeli bi dobro drvo, što mi kažemo, debelu hladovinu. Mhm. Kaže, ostavili, ostavili bi je poslaniku sa ostane. Jer ima negdje hlad, jel tako? Jeste hlad, međutim uvijek, jel tako, kroz ovaj, negdje kroz, kroz, kroz granje dolazi sunce do tebe. Ali, kaže, kada, je, kada bi bila hladovina baš onako puna, znači hladovina, kaže, mi bi to mjesto ostavili kome? Poslaniku, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. I kada je bio na nemiri, kada je bio na hađu, naredio je da mu se postavi šator. Šator da mu se postavi na nemiri, znači tu gdje je bio. I tako da to nije prenešeno. Prenešeno je, naprotiv, prenešeni su hadisi, a kod imama Tabarani ima dajib hadis da je poslanik imao hlad. Da je poslanik srta imao da je imao hlad. I A, došlo je u drugom hadisu, ovaj hadis je daif. I došlo u drugom hadisu kod imama Ebu Davuda, koji je isto daif. Vidiš ga imam Ahmed. Da je razboljela se deva od Safije, bint Hujej, majke vjernika, radi Allah, pa je poslanik, sallallahu alaihi vseleme, obradio se Zeynebi, ona imala eh, više jahači deva, pa je zamolio je da da jednu devu Safiji. Kaže to i kaže, jevrejke da dam devu. Jo. Pa se poslanih na ljutio. Na ljutio zbog ti riječi. On je tako odgajao, vaspitao svoje supruge i vaspitao umet nakon njega. Radi, sallallahu alaihi sallam. Kod Allaha je tako i bogobojaznost. Pa je nakon vremena kaže kad sam mislila kaže da da ovaj da je gotovo se naljutio prav kaže došao je poslanik i vidjela sam kaže njegov hlad vidjela sam šta njegov hlad hadis daif i ovaj i prethodni ali imaju lance prenosilaca nisu važni nisu ništavni nego su daif slabi hadisi a ovi prethodni koji negiraju hlad batil laž na poslanika sallallahu Pa znači oni se kose, slušajte me dobro, ovi hadisi koji kažu da poslanica nema hlada, oni se kose sa ispravnim hadisima. Je li tačno ovo što sam rekao? Jednoglasno. Jeste tako? Tačno, oni je, ovi su, ne znači da su šta? Ispravni. Ali su ispravni od čega? Kažeš, ovaj učenik je bolji od ovoga. Ali jedan i drugi će provjeti godinu. <laughs> Jel u redu? Je li pogrešno rečeno? Nije, ovaj je bolji od njega, ali nije on i upotpunio uvjete da, tako, da prođe. E, tako je ovo. I nijedan ni drugi hadis nemaju prolaznu ocjenu. Ali ova je šta? Bolji i bliži da dobije šta? Prolaznu ocjenu. Pa je, znači, ta tvrdnja, znači, neispravno da je poslanik sa znači, imao, je tako, ovaj, a, a da je njegovo svjetlo, da je nagrčalo njegovo svjetlo, sunčevo svjetlo i svjetlo. Ne, ne, nije problematično kazati da je poslanik sa osram i došao i to se može zaključiti iz nekih predaja. Ovaj, da, da je poslanik zračio, da, da je njegov, njegovo lice, da, da, da je, ovaj, je tako, ovaj, bio nur na licu i slično tome. Ovaj, nije to problematično. I kako je došao uh, uh, Selam, kada je došao vidio poslanika, kaže, znao sam da njegovo lice nije lice šta? Lažova, je tako? nije lica lažova. I došlo je kod ovaj neki savremeni učinjaci pominju da ovaj da, da, da ima predanje da kad je došao poslanik do zida da bi da bi ga osvijetlio zid. To je došlo i kod ako je ta predaja potvrđena kao takva, ovaj došlo je kod Abdureza kao Musanefu od Zuhrija od Abu Hurajre, kaže kada bi poslanik nasmijao se, kaže to da bi zid osvijetlio ispred sebe. Međutim, ovaj, Zuhri nije čuo Ebu Horeiru. Zuhri, Muhammed Jošihabe Zuhri, između njega i Ebu Horeire, lanas preoslaca prekinuta kod hadijskih sučnjaka taj lanac ne može proći. I zato Buhari i Muslim ne bileže ništa u tom kontekstu. Zuhri od koga? ali Ebu Horeire, zato što nije, nije on od učenika Buhari. A, ali da je poslanik sa sam bilo svjetlo i da je on, da bi on potrao sunčevo svjetlo kad se pojavi, tako da ne, to, to je spreteriva. Zato znači nema dokaza, zato nema dokaza i ne treba znači u tom kontekstu ili ovaj a, pretjerivati a, a je li kada je u pitanju poslanik, sallallahu alaihi wasallam, već treba, znači, a, zadržati se na vjerodostojnim predanjima, onakva kakva jesu. A, kažu, kada je rođen poslanik, sallallahu alaihi wasallam, izišao je nur, obasjao je dvorce šama. Ne smeta da bude nešto od znakova da je poslanik, šta, šta, Ja tako da je rođen poslanik sallallahu Međutim ne, ne treba ovaj ne treba e, tome davati dimenziju pa kaže to je ostalo s poslanikom sallallahu tako snaga tog nura je bila da da se više sunčeva svjetlost ne primijeti kada se kada se pojavi poslanik sallallahu To je definitivno pretjerivanje, znači ni nas tome poučio naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nastavit ću u šalatu našem radu po predanju Allah ta'ala. Musallim ahmina ila Muhammed. Ala ahmina ila Muhammed.